Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit des de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.0 ràdio amb el treball en redacció de Sala Folgado el d'Arturo Delgado al front del control de som. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn, com la 97.7 ràdio, en el canal eh, 23 de la TDT i en la nostra web, la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, en la pregunta que vos en el dia d'avui és, de les últimes tres victòries en la Lliga, quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol? És la pregunta que vos en el dia d'avui. De les últimes tres victòries en la Lliga, quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol? Puntet a puntet. No victòria a victòria, perquè ahir els puntets són de 3 en 3 seria puntets a puntets. Victòria a victòria. En cada partit que ha guanyat el València s'ha pogut veure una certa milloria, fins i tot l'altre dia en la derrota davant de l'Aleti Bilbao. No estic donant una visió mega optimista d'aquest equip va clavar-se entre els set primers. Crec que encara li queda molt. Almenys, com ha dit Fernando Gómez en el dia d'avui, que ha sigut el nostre comentarista per al partit entre el Màlaga i el València, almenys en la victòria d'avui el que queda palès és que almenys els que són pitjor que tu ja no te guanyen. <laughs> El València ja sap resoldre ixos partits en els quals va a canxa o s'enfronta a rivals que són sobre el, paper sobre el paper inferiors, ja és capaç de que no se li escapen els punts. És a dir, probablement este València no haguera deixat escapar victorias contra el Betis, contra el Rayo o contra el Getafe, per posar, o l'Sporting, per posar un exemple. una manera o una altra, per la mínima, este Valencia i sus partits ja sap com resolverlos, ya ja sap la equació per arribar a la fórmula final, que és la dels tres eh, punts. Punteta, punteta de milloria. Jo vas dir, el dia del español se guanya de casualitat. Va ser un espanto el partit. El dia del Granada, <laughs> tot i acabar patint molt, el València va millorar el partit que havia fet contra l'Espanyol. El dia de l'Atleti de Bilbao, el València va ser millor que el dia del Granada i que el dia de l'Espanyol. I avui, per a mi, ha fet un bon partit. En què? Primer, en remuntar. És una evidència, tot i el gol en el qual Cherisev li fa falta, i queda il·legal, però l'ha donat l'àrbitre, del conjunt del València després de la centrada de Paco Alcácer que s'introduís Cameli en la seva pròpia porta el València Club de Futbol en cap moment pràcticament ha semblat un equip inferior al Màlaga no ha sigut un Màlaga que tot i tindre la possessió en alguns moments del partit no li ha creat excessius problemes al València avui no hem vist un Diego Alves estelar i és una bona notícia, no per Diego Alves si més no per la línia defensiva del València avui el València ha millorat defensivament i això és la realitat. Perquè és cert que el Màlaga ha entrat fins a tres quarts de canxa B. És cert que el Màlaga ha penjat molts balons, moltes pilotes sobre l'àrea del València Club de Futbol, però hi hem vist una defensa que avui sí ha respost. Avui hem vist a un Mustafi que sí és el Mustafi que s'acosta més al que estem acostumats a veure i el defensa alemany. Ha sigut el líder de la defensa i el jugador més encertat del partit per part del València Club de Futbol i a partir d'ahir el València ha pogut cimentar la seva remuntada en una jugada, bueno, amb algo de fortuna també per part del Màlaga han fet el 1-0 i el València també ha millorat en la resposta que li ha donat al gol del rival. L'altre dia, el gol de de Bilbao o a partir del gol de de Bilbao, el València se desconecta i se circuita i en el dia d'avui el València, després del gol del Màlaga, ha continuat eh, en la mateixa idea, ha persistit i ha acabat d'arribar a la porta del Màlaga. És més, un València Club de Futbol que ja era millor en el tram final de la primera part que gràcies a la sort, ja que ni el assistent ni González González, que li devia al València la de Eibar, han vist eh, eh la xafada de Cherisev a Kameni, i a partir d'ahir un València que en el principi de la segona part acaba rematant al seu rival i ha pogut fer-ho més voltes a la corta en comptes que generalment llançava eh, el portuguès André Gómez que cada volta està més clarivident quan té que fer aquestes coses ho valen veure en Màlaga que és com és la de llançar l'equip a la contra avui amb l'ajuda de Paco Alcácer que no ha tornat a estar fica a la porta però que sí que és cert que ha conduït magistralment les contres i en una de les eh, situacions ha estat a punt de donar-li un altre a però sobretot també André Gómez ha estat capaç de conduir al València a la contra i sobretot de tindre la clarividència per a veure en l'esquerra on Denis Cherisev, que si bé no lluís tant com al principi, en els primers dies quan va eh, jugar a la samarreta del València Club de Futbol, és cert que acaba marcant el gol del triomf, el 1-2, que li dona al València 3 punts per a situar-lo momentàriament en aquesta novena plaça amb 34 punts, encara a 7 de les posicions d'Europa League. Crec que la diferència encara és massa per a plantejar-se l'estar dalt. En la reflexió d'escodre amb Mustafi de que no hi ha que tornar-se bojos ni mirar dalt ni mirar baix en classificació és on té que jugar el València en el dia a dia en el partit a partit frase que ha fet quasi seua, encara que és més vella que la pana, l'entrenador del pròxim rival del València, el Xolo Simeone. En inici se té que fer el València fort, perquè pensar més enllà mm, me dona que és una miqueta arriscat. Crec que este València ja comença a tindre les armes per a no deixar escapar victòries contra rivals que són inferiors a d'ells, però encara per a jugar contra els de la part alta de la classificació me dona la impressió que encara li queda a este equip. Les 11 i 39, en la victòria 1-2 del eh, València, arranca este Esports 97 nit, com sempre, des del seu punt de partida habitual, des de les 5 fotos. Remuntada a Málaga, el se s'imposa 1-2 en la Rosaleda, tot comenzar, començar perdent 1-0 en el marcador a minut 13. Gary Neville le dona importancia a los 3 punts aconseguits en el día de hoy. feels really important. Esta noche parece que ha sido muy importante. Uh, in my message to the players earlier on this afternoon, en mi mensaje anterior a los jugadores esta tarde, I said let's make sure we don't let 10 minutes on Saturday. Vamos a asegurarnos de que no dejemos 10 minutos malos con el sábado. Errada favorable, González González ha valido del gol del empate que se introduzca a Meni obstaculizada por una chafada de Cherisev reconeguda pel futbolista de Valencia. Milloria defensiva, Guy Alves no ha tingut que hacer parades de mérito y la línea defensiva se ha mostrado insertada liderada por un Mustafi que ha dit que no ya que tornarse bochos miran la clasificación. Yo creo que ahora el eh, tiempo no es para mirar ni arriba ni abajo, es para mirar el partido partido tras partido, porque mm, ahora todos los tres puntos nos, van a dar la vida. No ha sido el mejor día, llevan perdido 1-3 contra el Real Madrid, todo haber haber algunas opciones a a 1-2 para empatar. Rubí se lamentaba de esta falta de ansiedad. Creo que hemos salido muy bien al partido, eh, hemos ido a intentar eh, ponernos por delante, sabiendo que el ritmo inicial no lo podríamos aguantar, pero a ver si podíamos marcar y luego era pues bueno intentar correr mucho y eso, ¿no? Es una pena. Centenaris en València Bàsquet, Roman Sato i Guillem Vives arribaran a la xifra de 100 partits en Lliga en Dessa diumenge en la canxa de Fuenlabrada. Les 11 i 41 de la nit anem a fer una pausa per a la publicitat i en tornar vos contem els pormenors, els detalls de la victòria ha guanyat el València 1-2 davant el Màlaga a la Rosaleda fins a l'hora de la matinada esports 97 nit, que té el seu Twitter, arroba esports 97 nit, per a fer-vos la pregunta de les últimes tres victòries quin, en Lliga, quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol? Fem una pausa per a la publicitat i tornem de seguida per a entrar a Meste i en tots els temes en els esports en València, en la sintonia de la Ponce Ràdio, fins a la una de la matinada. Párate para disfrutar de los temas más legendarios de U2 en Casino Cirsa Valencia, acompañados de una exquisita cena. Viernes 4 de marzo, tributo a U2 de la mano de Spy Plane. Reserva en la web del casino desde solo 32 euros. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Fundación Laboral de la Construcción Fórmate con nosotros. Cursos adaptados a las necesidades de las empresas y los profesionales de la construcción. Con centros en Valencia, Castellón y Alicante. Infórmate en el 900 11 21 21 o en comunidadvalenciana.fundacionlaboral.org. Fundación Laboral de la Construcción de la Comunidad Valenciana. Aprender a construir un mundo mejor es nuestro trabajo y nuestra pasión. Recuerda, 911 21 21. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 43 eh, minuts. Arribava el València a Màlaga <laughs> amb els dubtes en el cos després de la derrota 1-3 davant el conjunt de l'Aleti, 0-3, perdó, davant el conjunt de l'Aleti Bilbao el diumenge passat a Mestalla. La pregunta que vos fem en el eh, dia d'avui és eh, en el nostre Twitter de les tres victòries en Lliga quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol és precisament per això perquè jo crec que tots quatre últims partits del València Club de Futbol han tingut la seva amiga el primer contra l'Espanyol és un horror i un espanto que el València guanya perquè la fortuna decidís somriure-li i perquè l'Espanyol estava eh, crec que més en descomposició encara que el València el segon contra el Granada tot i que el València eh, Eh, patís molt a la fi, també té eh, el mèrit de ser fora de casa, d'intentar dominar en algun moment en el marcador, de eh, posar-se 0-2, d'eixir ben algunes contres... Eh, crec que té eh, davant un equip que també estava en situació límit com l'equip en aquell moment de Sandoval. Contra el eh, Aleti Bilbao, tot i acabar desmuntat en 5 minuts per l'equip de Valverde, és cert que en els primers 60 minuts de joc, 60-70 minuts de joc, el València dona una mostra de eh, més eh, mm, sol, solidesa que la resta de partits, i en el dia d'avui, per a mi, el València, tot i encaixar el 1-0 i no arrencar bé el partit, en cap moment el Màlaga ha demostrat ser massa superior, Alves no ha sigut l'heroi, el Màlaga ha penjat moltes pilotes, però avui el ben cert és que la defensa del València ha actuat bé, liderada per un Escodran Mustafi que sí ha tornat a ser el defensa de referència que ens agrada. Ha liderat l'eix de la defensa del València i a partir d'ahir a tota la resta. Adams ha tingut que intervindre, sí, en jugades fonamentalment de balons penjats a l'àrea, però parades de mèrit, avui Diego Alves no ha tingut que fer cap, perquè a més el gol del Màlaga és imparable, al pal contrari de la porteria que defensa el porter brasiler del València Club de Futbol té un puntet a puntet de milloria este València, però és molt lent encara. No és un puntet que te dóna com per a ser optimista de pensar en la setena plaça. Sincerament, us, vos ho dic, igual que dic que veig que el València evoluciona en cada partit, ho dic, perquè ho veig així, també és el que veníem de molt avall i qualsevol cosa va ser sempre evolucionar, però també és cert que no dona esta milloria. I t'ho va demostrar l'Atleti de Bilbao el passat diumenge. Ojalà el València puga plantar-li cara el eh, proper diumenge a l'Atlético de Madrid en, Mes en Mestalla i amb una baixa de referència, com és la de José Luis Gallán, lateral esquerre. Però també és cert, també seria incomplet, o no seria cert, o no seria ser fidel a la realitat el fet de no reconèixer que aquest equip, poquet a poquet, va donant passets cap endavant. Avui el més important, avui és el, el més meritori, per a mi, com deia, més enllà de les remuntades, la primera volta que el València remunta un partit fora de casa amb Gary Neville en Lliga, més enllà d'això, per a mi el més important, torna a dir, és que este València avui en defensa ha patit menys i que no s'ha descomposat després del gol del rival, cosa que sí li va ocórrer diumenge. Que és molt poc, d'acord, no és massa. Que és millor que el que hi havia? Sí, és millor que el que hi havia. El que passa és que tornem al mateix. Venim de tan avall que qualsevol cosa ens sembla mm, positiva. I a més hi ha una jugada clau en el partit. És un valor que li cau a Paco Alcácer, se'n va cap a la banda buscant un lloc per a fer-se espai i poder tirar la centrada, tira la centrada i Kameni acaba introduint la pilota en la seva porteria. Després, Cameni eh, ha protestat com un boig a l'àrbitre, González González ni ell ni el seu assistent han donat eh, la infracció que després s'hi ha reconegut, cosa que li honra, el mateix Denis Cherisev, com dèiem, eh, assumint que havia xafat el porter del Màlaga en la jugada que donava pas a l'empat del València. El gol, nada más eh, producirse la jugada, yo se lo he dicho, ¿no? Eh, le dije que le pise sin querer porque ni siquiera, ni siquiera le veo en el momento de, de que se produce la jugada y, bueno, es un lance del juego. Eh, al final eh, eso tiene que verlo el árbitro, yo no soy el que tiene que decidir si es falta o no. Y bueno, ha servido para, empatar el partido y luego hemos ganado y nos vamos contentos, ya está. Pues las eh, de un Denis Trishev al cual le honra el de haber reconegut eh, la chafada sobre el porter del Màlaga, sobre Carlos Cameni. Després el mateix Cherisev tornava a ser protagonista en fer el 1-2 del València Club de Futbol per a guanyar els 3 punts. Com deia, després el Màlaga ha penjat moltes pilotes, però la veritat és que entrar, entrar en perill no han entrat fins a l'ara del València Club de Futbol ni han posat a prova al porter del València Club de Futbol Diego Alves. Salva Folgador, què tal? Molt bona nit. ¿Qué tal, Manolo? Buenas. Creo que también sobre esta historia del gol, eh, Gary Neville ha parlado, no?, sobre el tema de Kameni. Sí, yo creo que le ha pegado una ñeña importante al, al porter, cuando se le Celiensis varias diverses voltes en roda de, prensa, ¿se si consideraba esta jugada clau ¿Y si el árbitro, en definitiva había beneficiado al su equipo? Eh, incluso si Cherichev reconoce que, ha pisado al, portero, eh, yo no lo he podido ver, me lo acaban de decir, el portero también ahí tenía que haber despejado mejor, ha sido un error suyo. Eh, la verdad es que en la segunda parte hemos sido mejores, hemos jugado muy bien al contraataque, hubiéramos podido meter dos o tres goles y luego hemos defendido bien el resultado. Por tanto, creo que hemos sido mejores en el partido. Cuando he dicho que hemos sido mejores en el partido, me refiero a los 20-25 eh, minutos de la segunda parte, que hemos sido un equipo bastante mejor. Y los últimos 20 minutos han sido simplemente una lucha. Bueno, pues una lluita de la cual ha sido guanyador el Valencia Club de Fútbol content Salva per sumar tres puntos más. arriba los 34, está 9, encara a set d'Europa, jo crec que pensar en Europa encara és massa precipitat i que el que hi ha que fer és estar contents per la victòria d'avui, sense tirar les campanes del vol, però estar satisfets per els tres punts d'avui i després el dia a dia te mostrarà realment on vas i on estàs. Tractar de sumar el pròxim cap de setmana a Mestalla davant l'Atleti de Madrid de, mm -hmm. de Simeone, que ell va tornar a guanyar i a més amb molta eh, comoditat, amb molta eh, placidesa. El futbol del València, Manolo, és cert que de les quatre últimes jornades en, en Lliga porta tres eh, victòries i només una derrota del passat cap de setmana de l'Atlètic de Bilbao. És cert que davant del primer equip exigent amb el que s'havia trobat en molt, de, en molt de temps, en moltes jornades, però mm, estic d'acord, encara no li dona com per arribar a, a pensar que pot ser set en la taula de classificació i accedir via, via Lliga a l'Europa League de la pròxima temporada. Però, com ha dit Mustafi, pues, eh, i com va cunyar el Cholo Simeone en la primera temporada en la que va arribar a l'Atlètic Madrid, pues, eh, s'ha d'anar partit a partit. Per, eh, per cert, per si hi havia algun dubte, eh, que no hi havia, ja ho dit durant la retransmissió, però eh, el González González en l'acte li ha donat el gol de l'empat eh, eh com a cament impròpia porta, per tant és el porter del eh, Màlaga el que ha introduït el valor, com dèiem abans, amb la inestimable col·laboració de Denis Serisev que ha xafat el guardameta Camerunès del València Errada, igual que se produeix en, eh, eh, a voltes en contra, i ja que dir-les, errada que esta volta de González González ha afavorit al València Club de Futbol en aquesta jugada en la qual Cameni eh, acaba introduint-se el balon a porteria eh, després d'una xafada reconeguda pel mateix Denis eh, Cherisev. Ha dit més coses el entrenador del València, Salva? Sí, que la nit d'avui havia sigut molt important per moltes coses. Tonight feels really important. Esta noche parece que ha sido muy importante. Uh, in my message to the players earlier on this afternoon, En mi mensaje anterior a los jugadores esta tarde, I said, let's make sure we don't let 10 bad minutes on Saturday. vamos a asegurarnos de que no dejemos 10 minutos malos como en el sábado. Take away the fact that we'd won our previous four games and we were unbeaten in five. Let's get back on track and win tonight. Que nos quiten los cuatro buenos partidos que hayamos tenido anteriormente y que continúe la buena racha de buenos resultados. And it takes us into the game on Sunday in a good frame of mind y nos lleva al partido del domingo en un buen estado mental. You know it's going to be a difficult game. Sabéis que va a ser un partido difícil. It's one that I'm looking forward to. Es uno en el que realmente tengo ganas de estar. It's one that the players have already started preparing for. Es uno para el cual los jugadores ya se han empezado a preparar. And we want to play like we did in the first 70 minutes against Bilbao. Y queremos jugar como en los primeros 70 minutos contra el Atleti de Bilbao. But take those chances and those moments that we get in the game pero aprovechar esas ocasiones y esas oportunidades que tenemos durante los partidos. Mm. Bueno, pues Neville que va a jugar durante igual que el día de artículo Club de Bilbao, durante 65-70 minutos pero se han recordado de las ocasiones que van narrar Negredo y posteriormente eh, al y y no han de repetir si vuelve a li a un equipo con la l'Atleti de Madrid. Neville, orgulloso del eh, seu futbolistas futbolistes. I'm really proud of how, particularly in the we fought. We were so uh, resilient and strong, and I could see the determination on all the players' faces. There were some outstanding performances. Um, thought Mustafi was outstanding at the back tonight in terms of his aerial display and in clearing balls. Not just him, but all the other players as well. I thought that Diego Alves towards the end was very commanding. I thought that Santos and even Danny Parejo, Javi Fuego and Andre Gomez, we were we were coming under an onslaught and if you remember in my press conference yesterday, mentioned about we needed to improve on uh, set pieces. And that to me in the second half was give me the greatest joy was how we defended set pieces with the determination and, f- and ferocity that you need in, in a game against a very big side. Estoy especialmente orgulloso de las segunda parte hemos resistido muy bien, hemos tenido oficio, he visto la determinación en los ojos de los jugadores y hemos visto algunas, eh, algunos rendimientos individuales muy buenos, por ejemplo Mustafi despejando todos los balones, también Diego Alves mandando a la portería, Fuego Parejo, André Gómez, Santos, todos han estado muy bien en esa lucha. Ayer dije en la rueda de prensa que teníamos que mejorar a balón parado y es lo que más feliz me hace, que hemos eh, conseguido defender con ferocidad y determinación también esas jugadas. Bé, pues les declaracions més destacades, Manolo, des en roda de premsa del tècnic del València, Gary Neville, després de la victòria del conjunt de Mestalla en la Rosaleda per un gol a dos. Repassem també declaracions de futbolistes. Hem escoltat ah. abans a Sherry Sheff, el més destacat, quan feia referència a que efectivament havia aixafat a Cameni en el gol de l'empat del València. Escoltem ara... que, eh, eh, que anem a escoltar ara a un dels més destacats. Estàvem, hem sigut molt crítics, Salva, amb les últimes actuacions de Mustafi avui sí que hi ha que dir com toca ser crític, toca ser crític quan toca dir-ho, toca dir-ho avui sí que hem vist un Mustafi a més s'ha dut el guardó al jugador estrella de la estrella de la jornada en el València de Futbol avui sí hem vist una molt bona actuació d'Escodra Mustafi Sí, portava, portava jornades sent un futbolista que no acabava de, de, de quallar, que no tenia bones eh, actuacions, que escollia males decisions a l'hora d'abandonar la defensa eh, i fer-la la pressió, que moltes voltes se, se precipitava, que estava desafortunat en la marca, sense anar més lluny el passat cap de setmana davant l'Atlètic Club de Bilbao, però avui L'ha destacat al llarg de la retransmissió Fernando, al final s'ha portat el Premi Futbolista Estrella de més destacat en esta eh, sintonia, i estic totalment d'acord, jo feia temps que no recordava una actuació tan redona d'Escodra Mustafi, esperem que el dia de l'Atleti de Madrid repetisca actuació. Mustafi s'apunta al que has comentat al principi, a aquesta frase tan manida del Cholo Simeone, que no és d'ell, <laughs> però que sembla que l'ha xacunyat ell, d'anar partit a partit. Yo creo que ahora el eh, tiempo no es para mirar ni arriba ni abajo, es para mirar el partido partido tras partido, porque mm, ahora todos los tres puntos nos, van a dar la vida. Em, si queremos jugar para arriba y si no queremos eh, una vez más estar muy cerca y eh, abajo, son siempre los tres puntos que nos salvan. Y es, es el objetivo del equipo, es ir por todos los partidos para, para probar a ganarlos. Bueno, pues las declaraciones de Escodran Mustafi, futbolista més destacat, insistimos, en la sintonia Sports 97. El partit, Estrelladam, el mm -hmm. futbolista millor del, del València el partit d'avui. Eh, dèiem que avui ha lluit especialment, quan diem la línia defensiva, som injustos, perquè igual que quan hem dit que hi ha hagut gols per dalt i tal, defenen els 11, ataquen els 11, avui ha que parlar també de que el València defensivament ha sigut millor, probablement també aquest puntet que li dona Javi Fuego a l'hora d'incrustar setges centrals, eh, ha estat millor Mustafi, el problema Salva, és que aquesta línia defensiva va quedar modificada una altra volta el proper diumenge perquè perds José Luis Gallà, que avui havia la cinquena groga en eh, el partit contra el Màlaga i, per tant, no podrà estar diumenge front a l'Atlético de Madrid. Sí, avui era baixa Cancelo per la mateixa raó, per acumulació de grogues, i el proper cap de setmana con que hoy ha la quinta groga acumulativa de la, de la temporada, pues, complirà cicle amonestaciones i descansarà José Luis Gallà davant l'Atleti Club de, perdó, davant l'Atleti de Madrid. Uh mhm. -huh. Tornarà Siqueira, vull dir, decir, ya alternativa. El que passa és que el record que tenim de Siqueira és el partit tan dolen que va fer a los Cármenes davant el Granada on no va ser capaç de, de parar a, a Sucés, i en la seva banda pues, va ser un forat eh, negre constant per al València permanentment on, on entrava Sucés i qualsevol futbolista que tractava de fer-li cosquereix al València per aquesta parcel·la, la dreta en l'atac o la esquerra segons eh, era la banda que defensava el, el València. Galla baixa, uh mhm. -huh. tornarà Siqueira, tornarà Benur, la defensa va ser d'altra volta diferent. Ja veurem si també torna Cancelo, és a dir, Manolo, que perfectament davant l'Atleti de Madrid podien trobar-nos amb una defensa diferent, integrada per Cancelo, Siqueira, Abdenur i Mustafi, on, respecte al partit d'avui, només repetiria Escodran eh, és més, Mustafi. jo te diria que no, de, no descartares que pogueren veure una banda en Barragán i Cancelo pues és altra possibilitat. El que està clar, però, és que torna Abdenur i que la partida central serà la integrada per Mustafi i Abdenur. Està clar ja que mm, Siqueira va aparèixer en aquesta banda esquerra, uh mhm. -huh. resta la incògnita de la, de la dreta. Si doblarà laterals, Barragán Cancelo, per a tractar de fer-li mal, fonamentalment amb, amb, el, amb Cancelo per banda de Atleti Madrid. Jo crec que no, Manolo, crec que va repetir eh, Fegulí, però bueno, sols tenim la incògnita en el lateral. Si està Cancelo, si està Barragán o si estan els dos. Però la resta, nou. Siqueira, i Abdenur, que acompanyarà a, a Mustafi. També ha parlat Paco Alcácer. Sí, Alcácer, que també s'apunta al que deia abans eh, Mustafi, sembla que és algo raonat en el vestidor del València, sabedors de que els futbolistes, després de la victòria de Wiesel, s'anava a preguntar si podien aspirar a la setena plaça en, en Lliga després de guanyar avui en la Rosaleda. Abans escoltàvem Mustafi, partit a partit, Alcácer, pues ha dit exactament el mateix, que ara hores ara no cal mirar la classificació, no cal plantejar-se res. Feia dos, tres anys que no, que no guanyàvem així i la veritat és que és un camp molt complicat i un equip que juga molt bé al futbol, no? I, i ho hem estat avui, però ante tot hem tingut el que hem tingut que tindre per a treure el partit i sobretot línea en enhorabuena a este Punch que del que Café. Siete puntos de distancia con, con el Atleti de Bilbao, parece que va a ser el rival tanto en la Liga como, como en Europa, ¿no? ¿Sois capacitados para pelearle bien al Atleti? Bueno, yo, yo personalmente y a nivel, a nivel de grupo nos vendría bien el pensar el, en el siguiente partido, pensar en, en, qué, en, en qué podemos llegar a hacer. Está claro que todos queremos ganar todos los partidos y intentar estar lo más arriba en la tabla, pero ahora mismo conforme está conforme está todo, yo, yo prefiero ir mirar partido a partido porque al final los puntos se ganan en el presente y no en el futuro. Pues, eh, en efecte, jo crec que hi havia consigna al voltant de eh, el que se podia i no se podia dir, perquè la València que tots anaven a preguntar si eh, el València tenia que mirar cap a dalt. Com queda la classificació? Molt senzill, vos recorde. El València ara mateix és nové en la taula classificatòria, té 34 punts, igualat per 30 punts davant la Reial Societat de Sant Sebastià, un València Club de Futbol que, a més a més, eh, li trau ja dos a Màlaga i a Deportivo i un total de 6 al Betis, que és 13. Ara mateix el descens eh, està a 24 punts, és el 18 que és l'Sporting, per tant eh, el València ja està a 10 punts una altra volta de la zona més perillosa de la classificatòria <coughs> i a 7 dels jocs UEFA. Si va arribar o no va arribar el València, jo en la part positiva tornaré el que, eh, amb el que he arrencat, amb el que començava. Veig un València que progressa partit a partit. Ara bé, veig una milloria molt lenta. Veig una milloria eh, que dista poc entre partit i partit. Veig una milloria, també entre altres coses, matisada per el punt de partida. Venies de tan avall, de 12 jornades sense pedre, i d'alguns partits tan roïns que qualsevol cosa que te puga eh, que pugues mirar positiva o que pugues mirar no negativa te servís igual que hi ha que dir que este equip millora jo crec que este equip encara està molt junt però molt junt de poder ocupar la setena plaça en la Lliga Espanyola això ho determinarà el temps i va determinar-ho també la resposta que dona l'equip davant l'Atlètico de Madrid el diumenge a les 8 i mitja en l'estadi de Mestallà. Com que avui s'ha jugat jornada, ara entrarem a parlar del Llevant, que ha perdut 1-3, Salva, però com que avui s'ha jugat jornada i estem eh, comentant com a la classificació, recorda els resultats? Sí, ahir, Manolo, recordem primer partits avançats a la jornada intersemanal, partit de dimarts, Atleti Madrid 3, pròxim rival del València, Real Sociedad 0 y Unión Deportiva Las Palmas Getafe 4, marcador que salva momentáneamente a Las Palmas, pero que clava un embolic absoluto al conjunt de Fran Escribá. Partido disputado en el de hoy, Sevilla 1, y 0, Celta de Vigo 0, Villarreal 0, Málaga 1, Valencia 2, Athletic Club de Bilbao 4, Deportiva de la Coruña 1 y llevan Unión Esportiva 1, Real Madrid 3. En cara tindrem fútbol en esta jornada intersemanal en Demà encara hi ha partits. En la jornada de Madichous, Shows, efectivament, a les 8 el Granada Sporting de Gijón, a les 8 i mitja el Espanyol Real Betis i a les 9 tancarà esta jornada intersemanal el Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. Recordem que com que pues, s'han disputat compromisos demàs dimecres i encara demà es disputaran, uh -huh. no hi haurà jornada de Lliga el divendres, és a dir que la pròxima jornada de Lliga arrencarà el dissabte. Perfecte, doncs pues, eh, amb tot això, eh, com dia abans eh, Folgado i vos he recordat per treure la classificació, anem a donar la sencera i si no, no hi ha cap problema. El Barça és primer amb 66, segon Atlètic amb 61, tercer Real Madrid 57, quart Villarreal 53, cinquè Sevilla amb 44, sisè Celta amb 42, posicions d'Europa League, al igual que la setena, que és possible posició d'Europa Liga, que ara mateix ocupa l'Aleti Bilbao amb 41 punts. Si abans haguera guanyat, ara estaria a un punt dels bascos, que tindrien 3 menys, estarien amb 38, mentre que el València estaria amb 34, en este cas. Com deia, el 8 és l'Eibar amb 36, el 9 és el València amb 34, també amb 34 el lloc 10 per a la Real Societat, llocs 11 i 12 Màlaga i Deport 32 punts, Jocs 13 i 14, Betis i Espanyol 28, Joc 15, Las Palmas 27, Joc 16, Rayo i 17, Getafe, 20, Getafe 26, atenció, Joc 18, Sporting 24, Joc 19, Granada amb 23, Joc 20, el Llevant Unió Esportiva, que només amb 20 punts l'equip de Rubí. Un equip que avui, Salva, Se'n falta, bueno, tanquem la informació del València, si te queda alguna cosa per dir abans de la tertúlia. No, no, Manolo, que esperarem com sempre, el que passa és que estem repetint la mateixa cançoneta tota la temporada. Al sí. pròxim partit, a veure si d'alguna forma pues el València aconseguís aquesta estabilitat que necessita i a més és capaç de donar la cara davant d'un rival eh, important. Molta por, independentment de que avui el València ha guanyat a la Rosaleda, però molta por, molta preocupació davant la visita este diumenge, recordem, 8 i mitja en Mestallà de l'Atleti de, de Madrid. En efecte, que serà el pròxim rival, ja sereu 8 i mitja des de les 7 i mitja sintonia d'Esports, 97 el eh, partit 12 i 5. Folgado, anem a arrencar amb el eh, Llevant Unió Esportiva, que avui perdia una 3, entrava molt gelat al partit, hi ha hagut un llevant de dos cares, perquè és cert que amb l'1-2 ha tingut oportunitats, però pel que me diuen el públic no ha, no ha sigut gens content del eh, partit que ha fet el seu, el seu equip, que no acaba de mostrar la, ixa cara que a voltes eh, Rubi deia que davant dels grans donaven eh, una bona impressió, però que no aconseguien punts, win ni punts ni una bona imatge global, encara que sí per fases. Bueno, és de Rubi que han perdut davant un Real Madrid, que és cert que no travessa pel seu millor moment de, de forma, que a més venia a carregar de, de baixes, el llevant que a més ha acabat, sembla, eh, absolutament esgotat el tram final del partit davant el Real Madrid. I actuació final del, del llevant i se no anar a buscar a, a un Madrid que no estava bé, és que no acaba d'agradar al públic que estava esta nit en el Ciutat de València, el llevant que esclava, després de la derrota a sis punts de la de la salvació. És cert que tenia en les últimes setmanes compromisos delicats, Villarreal i ara Real Madrid, però està obligat a guanyar en la pròxima visita del proper cap de setmana en l'estadi de Noeta a la Real eh, Societat, que ahir pues, també és cert, va perdre. El Lleva Manol ha donat la cara, però ha perdut davant el Real Madrid. Ha tingut ocasions el conjunt granota per aconseguir un millor resultat, però en canvi Manolo els... Eh, Detalls han tornat a perjudicar el conjunt granota. Primer, un penal bobo de Lucas eh, Orban a Lucas Vázquez, que ha transformat Cristiano Ronaldo, després un, un autogol de Mariño, després d'un llançament de, de Borja Mayoral, i al final el gol de, de Isco, que arriba jo crec que més per, per apatia del, del Llevant o per cansament del Llevant a l'hora d'anar a buscar el Madrid per a tractar d'aconseguir una de les coses que se li tiren en, encara a l'equip de Rubi que en el tram final ha baixat els braços Sí, ho estava comentant uh eh, -huh. abans el gol d'Isco pues, arriba en un moment en el que ni el Madrid estava bé ni el Llevant tampoc anava decidit a per la victòria però sembla que perquè s'havia quedat sense gasolina ja en el tram final del partit al final, pues, eh, derrota com era d'esperar i la necessitat, Manolo, de que el pròxim cap de setmana el conjunt de, de Rubí pues, siga capaç de superar un rival directe o més directe com és la Reial Societat. És que ja s'ha posat posant la salvació molt cara, eh? Sí, està a 6 punts de la, de la salvació, uh -huh. va mhm. guanyar la Unió Deportiva de Les Palmes, ja veure com marxa encara la jornada de demà, perquè hi ha rivals directes que encara han de, han de jugar demà demà dijous. Així que en funció demà de com li vaig a la jornada del Llevant Unió Esportiva, demà, per exemple, hi ha un duel directe entre Granada i Sporting de Gijón, juga l'Espanyol davant el Betis, evidentment el Rayo va perdre davant el Barça, però bueno, a hores d'ara el Rayo ja no és el, teu, no és el teu rival, el Llevant va estar molt pendent de lo que ocorre en el Granada Sporting de Gijón, partit demà a les 8 de la, de la vesprada. Molt bé, ha parlat Rubi després del partit, que ha deia l'entrenador del Llevant Unió Esportiva? Rubi, que lamenta les ocasions perdudes i diu que poden eixir amb la cara molt alta. Creo que hemos salido muy bien al partido, eh, hemos ido a intentar eh, a ponernos por delante, sabiendo que el ritmo inicial no lo podríamos aguantar, pero a ver si podíamos marcar y luego era, pues bueno, intentar correr mucho y, eso, ¿no? Es una pena. Este equipo en estos momentos pues no tiene ningún golpe de mini fortuna, porque incluso el segundo gol es un poquito que en la pierna, luego con la mano cuando se gira la mete dentro, pero eh, está claro que también hay que reconocer que hemos jugado contra un gran equipo. Rubi, que voy a hablar de la situación en la que actualmente estroba troba el seu en la mm. tabla de clasificación eh, por lo tanto, de momento nos tenemos que ir con la cabeza alta. Luego ya pensaré que, que hay que ganar en San Sebastián, hay que intentarlo. Y esperemos que los de arriba pues no aflojen el ritmo, porque si los de arriba no aflojan el ritmo, ahora estamos jugando nosotros contra ellos, pues también tendrían que jugar contra nuestros rivales. Pues el mes destaca de la rueda de prensa de, de Rubi, el llevan que desde desde se se entrará en el compromiso de, de Anoeta, que es vital vital, uh -huh. tenint en compte la situació per la que travessa el Llevant en, en la taula. Sí, eh, com dèiem, és que la salvació se li queda 6 punts al conjunt de Rubi, que sí, que a voltes ofereix sensacions bones, però que no acaba de, eh, sobretot, enganxar una victòria fora de casa, no acaba de sumar dos victòries consecutives, i això, si estàs baix, pesa molt, Salva, però si estàs baix, baix i damunt el square, el pes d'eixa falta de números acaba sent brutal. Sí, i a més la classificació, Manolo, parla parla per si mateixa i, i dol. A hores d'ara, Cuer el llevant amb 20 punts, per davant i Granada, que juga demà, insistim, amb 23, juga afortunadament davant l'Sporting de Gijón, que és el que tanca, diríem, eh, la zona del descens, Sporting de Gijón 24, Granada 23, 23 llevan 20, en Sporting de Gijón Granada, en duel directíssim, al final Manolo pues, el llevant probablement el que més li convenga siga un, un empat entre l'Sporting de Gijón i, i Granada. Si guanya Granada serà un mal resultat, si guanya l'Sporting de Gijón serà encara pitjor, perquè és l'equip que té un punt més que el Grec Granada. sí que demà a pregar i a esperar que hi hagi un empat entre l'equip de, de Abelardo i el, i el Granada. I el de, i el de no, además, Sandoval no, és de José González. I el Granada, ja. sí, José González. De José González. 12 de la nit i 11 minuts, tanquem la primera part informativa, entrem en el terreny de debat de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit. La tertúlia. les 12 de la nit i 12 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi a a Esports 90 sentit en la 97.7 ràdio fins a la una de la matinada. Arranca, com sempre, recordant-vos la pregunta que vos fem en el nostre Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, i la pregunta que vos eh, fem en la nit d'avui és, de les últimes 3 victòries en la Lliga, quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol? Recordeu partits contra Espanyol, Granada i avui davant l'equip del Màlaga contra qui d'estos tres rivals vos ha causat el València una millor impressió el que està clar és que este València si jugava tota la Lliga contra el Granada i el, i el Màlaga quedava campió de Lliga perquè és, eh, crec que els únics equips a hores d'ara els quals el València li pot dir que li ha agarrat els 6 punts els 3 d'ací i els 3 de allà continua folgado amb nosaltres Eh, la pregunta, Manolo, pff, fotuda. La és fotuda, no, és, que, <laughs> bueno, fotuda, ah, opinión de los dos oyentes. Y ara, si voleu... Eh, es eh, fotuda, eh, però bueno, jo crec que el, el, el partit que voy a hacer del Valencia en, en la Rosalada, sense ser bo, jo crec que ha sigut, va ser superior al partit tan espantós que va fer davant el Español. el de l'Espanyol va ser un, un espanto i terrible. Y el Granada també va ser pro fluís. fluix, molt fluix. Va millorar el gol del Español, però també va ser un espanto. Molt fluix, solament mirar a, a, a, a con defensa va a Sucés, ja a partir ahí, Manolo Sí, senyor. Allò va ser terrible. Bueno, s'incorpora des del desbarque.com el nostre bon amic i company Manu Jimeno. Hola, Manu, què tal? Bona nit. Bona nit. No puedes hacer esas preguntas tan complicadas. No, sí, <laughs> sí perquè la nostra audiència té lo que ha de tindre, és a dir, té la suficient, el suficient bagatge, el suficient criteri com per a dir, eh, pues mira, de les tres últimes victòries pues no me queden cap, no m'agrada cap, m'ha agradat una, m'ha agradat una més que l'altra. És que, eh, és que jo he dit quin dia vos ha agradat el València, yeah. però También puede ser que algú, Y cree que algú útil no m'ha cap de Que, nos podemos quedar con, media parte de hoy, eh, que es lo único que ha mejorado a, los otros dos partidos, pero la primera parte también ha sido una ruina. Excepto el tram final, ah, excepto el tram final. Sí, sí, pero que has empezado muy nervioso, has empezado muy nervioso y has empezado... Y yo siempre digo que este equipo se le nota que ha crecido desde la llegada eh, uno de Paco estarán por el, todo el tema de la comunicación eh, y todo el tema también de su librillo, ¿no? Que ha aportado también algo al, al equipo pero, pero evidentemente mm, se nota ofensivamente porque ha mecanizado mucho los movimientos ofensivos, pero atrás sigue siendo una lágrima el equipo. Y ha empezado muy nervioso, eh, se ha contagiado de esos nervios. Hoy este, veos, cómo va a haber debate? Yo creo que hoy ha sido el mejor partido defensivo del Valencia Pues, yo, yo, yo creo que han empezado muy, muy nerviosos. ¿eh? De hecho, se han enganchado Otras veces Mustafi y Santos a discutir, como viene siendo habitual en los últimos partidos. Y, luego hemos visto la de Diego Alves que ha hecho. Pero eso es todo eh, viene por... por los... Por los nervios, por los nervios y el equipo estaba... Sí, la que, la que casi le da el delantero a... La primera... Ah, bueno, sí, sí, sí, sí, la del vale, vale, vale, Cero, es el, momento de nervios que el Valencia ha pasado esos 10 primeros minutos hasta que ha llegado el 1-0 yo creo que el gol que... Yo creo que ha sentado al equipo porque sí que es verdad que una vez ha recibido el gol, el Málaga eh, cada vez ha vivido más alejado de la portería y esa ha sido una de las de las cosas que quiero que destacar. El Valencia, lo bueno y te doy por ahí te doy la razón lo bueno defensivamente no que ha hecho no voy que vengas eso. no, voy, no voy porque voy a volver porque este voy a volver <laughs> pero sí que es verdad que sí te doy la razón que defensivamente el Valencia ha mejorado en cuanto ha alejado al Málaga de, su área porque yo sigo pensando que que hay muchos desajustes y que adelante se ha mejorado mucho, pero atrás el equipo todavía sigue sufriendo. La mejoría viene en que ha alejado al rival lo máximo de, de su portería y el Málaga evidentemente eh, ha terminado el partido eh, apretando a la desesperada, pero, <clears throat> pero sin hacer peligro, que es que es lo que el Valencia ha conseguido. No he recordado yo la de Alves, pero es ser Barolo y sí, amb el peu. I ja la mente en enrere, te recordes de la de Alves otro l'altre dia davant l'Atlètic de <laughs> Bilbao, on, comença a regatejar futbolista y va a estar a punto de, de perdre la pilota. es ser no, no recordaba yo la de Alves porque ha sigut molt molt recent, li pega el cap en el cap Charles, si Charles arriba a ser, per exemple, un davanter més alt com Negredo, pues deixa que botada igual te fa, mm. te fa el primer gol o la baixa hmm. a terra i afusella perquè se quedava, se quedava sol és, és cert que al principi del partit la defensa no, no estava bé estic d'acord però també crec que que en el tram final, minut 38, que és quan el València comença a apretar i al final el producte d'aquesta pressió pues, provoca l'errada de, de Kameni, la xafada de, de Cherisev i el gol, i a partir de la segona part jo crec que el València millora prestacions en, en defensa. Era molt fàcil també millorar el València en defensa perquè venia sent un, un desastre. Hem destacat al llarg de la retransmissió a, a Mustafi i jo feia temps, Manu, no sé si estarà d'acord. Mm. Evidentment el rendiment de Mustafi sí, era sí, molt sí. pobre, però avui Mustafi ja no, ja no, no. ha sigut el, el Mustafi que, que fallava tant no, de les últimes jornades, desconegut, sense mm. que tinguera al costat a, a Otamendi. Avui pràcticament no s'ha equivocat i últimament s'equivocava sempre. De fet, mm, l'últim cap de setmana de l'Atlètic de Bilbao se va a equivocar y va a provocar, pues eso, desajustes defensivos y, y, gols del, del artículo de Bilbao. Y, muchas veces eh, yo creo que viene por exceso. O sea, no, Mustafi no. Se precipita, se precipita. Claro, no es un defensa que, no lo haga por, por defecto. Es decir, eh, no, no es que no llegue, no es que no sea un defensa que. Yo creo que quiere hacer tantas cosas y abarcar tanto que al final pues le sales el lado de Ken Bauer y no mide es verdad muy ha una jugada en la que agarra las pelotas ella soles sí. para la contraria y eh, a finalizarla, finalitzar cuando lo quan potser hauria sigut més que Paco, de, le decía dámela dámela, dámela, y ha tirado, a portería correcto y acaba tirando a portería bueno por cierto eh, ha hecho ha hecho una, una morada ¿no? se llama una, de Juan Luis Mora ¿no? el Camino ¿os acordáis? ¿os acordáis la de la, de Zaragoza la de Zaragoza que fue también sí, que iba fuera el año de Cuman el año de, el Año de Eh, mira, no el 1 a 0 cree que es el fa, el, se la mete para dentro él dice ya ya y Cañizares que entonces estaba muy, eh, muy en contra de Mora por todo lo que, pasaba. Dijo, las que vayan fuera no, no se las meta. <laughs> ¿eh? Y ya está, eso. Porque es que es un tío que... tío, <laughs> sí, sí, sí, sí, se y tal. <laughs> Ay, señor. Doce y deneu. Eh, Manu que probablemente el Valencia ha encertado en que el Málaga mm, ha ayunado al Málaga de la segunda portería per a mi també és important, eh, i deia, per això jo deia a mi sí que m'agrada avui en defensa del València, que avui no hem vist un Diego Alves espectacular. A veure, hem vist un Diego Alves que el que ha tingut que intervindre... Ha no, no, que el, que el més destaca que ha fet és la errada aquella Correcte. on quasi li que la pilota a Charles. A partir d'est, d'acord, Manolo, ha passat desapercebut. I a partir Diego Alves sí que ha tingut que tenir molt en balons aeris, mm -hmm. val, perfecte, però perquè el Màlaga n'ha penjat molts, vull dir, però no ha el Alves que trau, pues, día la Granada, que va traer los o tres más, que dijo, bueno, si no, si no Alves, Este en la bañera, que diría que Yo, te digo una cosa, yo cuando he visto que en un balón pasado al segundo palo que salía Alves corriendo hacia el córner, digo, me han cambiado Alves, o sea, este no es el <laughs> Alves que conocíamos. Eh, eh, sí que es verdad, y yo sigo diciendo que a mí todavía me genera un poquito de desconfianza. Sí que es verdad que ha hecho dos, tres intervenciones buenísimas en aquel partido, como bien destacabas, e incluso la de la cara que saca en el, abajo en el suelo. Eh, pero yo creo que todo esto que está sucediendo entre Alves, Bezo, yo creo que el año pasado con un Alves al 200% como estaba, yo creo que no te enganchas a, o no intentas llegar a, decirle cosas a los compañeros o echarles algo en cara, porque te ves tan superior que al final dices, mm, no necesito... ¿No le falles un Cristiano Ronaldo? <laughs> No, <laughs> pero sí que es verdad, sí que es verdad que yo, yo todavía no lo veo del todo bien a, Diego. Ah, no está, Y se le vieron las carencias el día del Athletic y sí que es verdad que por arriba pues, eh, pues sigue, sigue cometiendo errores y yo creo que todo viene porque no está al 100% y él mismo lo sabe. yo creo que también es una realidad. Se incorpora eh, de manera expressa que eh, eh, eh reconeixer li el mèrit al company Rafa Marín de Superdeporte. Hola Rafa, què tal? Molt bona nit. Buenas noches. Que està pendent del València i també del Llevant una Esportiva que estàvem discutint. Eh, Exacte. Tu com has vist el Llevant, Rafa? Eh, en la primera parte pasable, en la segunda parte me ha dejado bastante decepcionado. El tram, el tram final Me deja bastante decepcionado, sobre todo porque el Levante ha vuelto al partido cuando ya prácticamente ninguno lo esperábamos, ¿no? Con ese gol que han generado entre Rossi y Daverson. Se abría un nuevo escenario, una segunda parte para meterle mano a un Real Madrid muy ramplón, tremendamente ramplón. Eh, sin embargo, el Levante en la segunda parte no ha habido noticias de él hasta que ha salido Rubén ah, con esos dos disparos desde, la, desde la frontal. Uno de ellos ha generado un córner que por los pelos no ha rematado Fedal, pero a partir de ahí se ha terminado el, Levante. Posiblemente el Madrid podría haber cerrado el partido muchísimo antes. No le vamos a exigir al Levante que le gane al Real Madrid, faltaría menos. Pero sí que estamos acostumbrados a otro tipo de equipo en las últimas temporadas. Un equipo que estoy seguro de que habría puesto en, en apuros al Real Madrid. El Real Madrid hoy no ha pasado apuros, ha tenido una segunda parte muy plácida y el Levante hoy por hoy no está para tirar partidos. Ni siquiera contra, el Real Madrid. Así que quedan 11 finales. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, en que has estado eh, en un ull en un partido y en el l'altre. Eh, sí, sí. La verdad es que sí. <laughs> Nos hemos, nos hemos dividido ahí, ahí un poco y... Eh, me, engancho a la tertulia, pero la verdad es que coincido en las apreciaciones que estabais haciendo sobre, sobre Diego Alves, porque mm, esa sensación yo también la he tenido, incluso anteriormente a ese error que tiene que le puede costar un, sí, gol. en el peo, a principio de partido. Esa, esa salida de balón en la que no sé la verdad que, intenta. Eh, hay centrales que no la sacan con, con tanta calidad. Le ha pegado tan abajo que le ha dado al césped, pero sí que es verdad que va un poquito eh, pasado de revoluciones. no sé por qué. Sin, no, no había necesidad, no había necesidad de ello. Mira, ara que dius això, a mi a voltes me dona la impressió que Alves vol erigir-se en... Com s'ha passat més temporada, diguem, a este equip li falta líder. Quiere, eh? quiere ser protagonista. Ell, crec, ell creu que pot liderar de d'aquesta faceta l'equip i crec, i crec eh, que ell pensa que pot ser un líder en el terreny de joc. I a voltes, en efecte, per això, pues, eh, i excés de confiança, l'altre dia ja ho veurem amb els peus, Avui ho hem vist aquesta jugada que, com tu veies hi ha centrals que no arrisquen tant sí, a l'hora sí, de sí. la pilota i a Alves li ha pogut costar molt cara la, la jugada. Finalment no ha sigut aixina per al València Club de Futbol. Estàvem discutint de l'entremat ofensiu del València, val? Eh, eh, Manu diu que sobretot eh, el València en la segona part ha encertat en què el Màlaga en què ha el Màlaga molt lluny de la porteria del València i jo dic que en general a mi defensivament avui m'ha agradat el València perquè no hem vist que Alves tinguera que treure cap mà impossible, vull dir, sí que hem vist sí, la jugada, la jugada d'Aixa sí. amb el peu, que és en la circulació de València, que no és una oportunitat del Màlaga, i si hem vist un Diego Alves que ha tingut que intervindre en balons aeris, que si sí, el Màlaga l'ha penjat, sabedor de que València en guany per dalt és un drama, ha, ting, ha penjat molts balons, però és cert que el València no ha patit eh, en el, día de hoy en balones mm. Sí, no, la verdad es que el entramado defensivo ha mejorado en los últimos partidos. Sin embargo, eh, la sensación que me deja a mí el Valencia es que vive demasiado al filo de la navaja, porque sin, eh, sin generarle excesivo peligro el Málaga, salvo ocasiones muy puntuales y contadas ya prácticamente al final, sé que habían distintos tramos en los que parecía que al Valencia se le podía escapar el, partido. La sensación de partido cerrado yo creo que no la hemos tenido eh, hasta, hasta, el último, hasta el último suspiro. um, creo que el el, eh, perdón, es que ves, esto es lo que pasa por estar en dos partidos. <laughs> creo que creo que el Valencia, evidentemente, desde la llegada de, Paco Ayestarán ha dado un paso, ha dado un paso al frente. es, otro es otro equipo. Eh, creo que lo del Atleti de Bilbao tiene bastante de, de, accidente, porque la diferencia que hubo el otro día no fue de, de 0-3, pero sin embargo eh, no está todavía para, para esos trotes. Sí que me alegra mucho la victoria de hoy, sobre todo porque el partido se había puesto feísimo, bastante feo al, principio, hay que agradecerle a... los primeros minutos eh, son desastrosos. Hay que agradecerle a Kameni, sin duda, que meta al Valencia en el partido <laughs> como lo, como lo mete. Ahora que con... además a el a porque es la acción polémica, pero a mí del partido. Con esa acción, pero ah, eh, una cosa más quería decir, eh, el Valencia lo que tiene que hacer es cerrar antes los partidos, porque el, de hoy lo podía haber cerrado en alguna, en alguna contra, mm, y no tener que llegar a sus últimos minutos con, esa, con esa angustia. Le falta un poco de, de pegada, de hecho, si no es por por Sherisev posiblemente eh, se hubiese llegado a otro a otro final. Eh, esas contras hay que hay que matarlas, han sido muy clarísimas, eh. han habido dos, tres que, sí, que haya sí, visto yo, no sé si me he llegado a perder alguna, pero han habido algunas que son clarísimas y debería debería de haber matado ahí el partido el, el Valencia no dejar con vida al Málaga Sí, eh, ciertamente y buen ho dit, eh, el Valencia ha sido bien a la contra y además entre otras cosas llançat per, eh, per un eh, André Gómez que continua sent el futbolista més clar i evident, vull dir, jo és mm, cert que té bon regat, que té bon contra un, eh, que l'altre dia contra el Bilbao fa una jugada en la qual arriba a línia de fons i està a punt de... Però eh, ja va passar contra el Granada que el 0-2 el llança a ell, vull dir, mm. el, el, el llança ell a l'equip. Crec que per a jugar a la contra este futbolista mm, és una de les coses perquè tots veiem que té molta qualitat <clears throat> però crec que és un I futbolista potència, que per a, que, i potència però per a eh, jugar a la contra eh, lo, de, lo de mirar les defenses mal ubicades o avançades i tirar el baló per damunt però per a que arribe al peu del davanter crec que té una qualitat per a llançar l'equip a la contra que jo crec que eh, si continua millorant Teixina per a fora de casa en altra temporada que esperen que el València tingui <laughs> millor que aquesta però pot acabar sent un jugador fonamental per a les contres eh? Y no es un jugador rápido y no es un jugador que digas, es rápido de movimientos. No, no, no, pero es potente porque... Es rápido en el desplazamiento, mm, en la idea y, y, sobre todo en, en, en, que se certera a la hora de... hay, una jugada, hay una jugada que, prácticamente son calcadas, eh, pasan 10-15 segundos de una para otra, en la que Sherisev intenta irse de la marca de, creo que era de Torres, eh, y en la siguiente jugada es André el que coge el balón y termina yéndose con esa, con esa potencia y esa, y esa zancada que tiene, porque sobre todo a su potencia se, suma una, eh, altura eh, considerable de André, una zancada importante mm. y cuando no tienes zancada larga y potencia, pues, pues eres muy difícil y puedes lanzar muy bien los contragolpes. Yo, yo considero que André, eh, sabiendo que, ha estado lesionado y sabiendo que no es una temporada fácil para él, se le debe exigir mucho más. Estoy de acuerdo. Yo creo que André es <clears throat> eh, las vitaminas que le han faltado a este Valencia a lo largo de toda la temporada. No un eh? que es un jugador que sí que se está mostrando clarividente. sí, no, no, sí, sí. Ahora de cuando jugues a la contra llanzar al equipo. Le tenemos que exigir, Manolo, porque yo, creo que, yo eh. creo que es un futbolista que es distinto a cualquier otro que tiene el Valencia. Eh, yo creo que es un futbolista, evidentemente, que, que, que realmente vale lo que, <laughs> lo que se ha pagado por él y, que tiene y que está llamado a ser eh, un futbolista de, futuro y de un futuro prometedor porque es que tiene eh, creo que son 21 22 años el, o 22 años si no ha cumplido ha a cumplir 22 sí. por eso te digo que el Valencia se le tiene que exigir mucho y André tiene que ser el futbolista que en el futuro abandere junto a los de la casa como Paco como José Luis Gallá futbolistas que que tienen que estar muchos años aquí, que tienen que eh, mamar el Valencia. Y evidentemente tenemos que esperar eh, que, André no sea el Guadiana, que nos dé un partido bueno y nos dé dos malos. Sí, es un tío muy, muy resolutivo y cuando está bien el Valencia lo nota, pero coincido totalmente que hay que exigirle mucha más continuidad. La verdad es que en los tramos de partido en los que ha entrado en juego esta noche ha sido uno de los, de los puntos que ha marcado la diferencia en el, en el partido y la verdad es que Mm, posiblemente por lo de jugar a la contra, eh, evidentemente un futbolista como Serisev también te marca, te marca mucho. Eh, ahora mismo es un valor diferenciador en el, en el pues equipo mira, jo y, y es para aprovecharlo. Eh, yo que Serisev me va a dar molt en els primers partits i en sí, els últims, tot i que mm. avui mm. ha marcat, no m'acaba? S'ha pagat. Estic d'acord, Xerisev s'ha pagat. Quan va entrar en, en l'equip jo crec que tots van coincidir. Mira, un futbolista que arriba... Possibilitat, encarava... Que arriba lliure, que no està cremat, que mentalment està fresc, quan la resta també tots tan cremats que no rendien, no? Era allò del, del bloqueig mental. I entonces ingressava en el vestidor un futbolista que arriba d'un altre equip, que no havia patit... Vols dir que ja s'ha contagiat, Folgado? No sé si s'ha contagiat, però aquest punt de frescura que tenia quan va entrar en l'equip, on físicament estava curiosament pitjor que ara, perquè era un futbolista que entrenava però que no tenia ritme de partits, uh -huh. en aquell moment a mi me va, me va agradar més que el Serixef que estic veient en els últims, eh, en els últims partits, però estic d'acord que és un futbolista que al València mm, li té que vindre en este tram final de, de temporada a eh, poquet que les coses comencen a rodar-li a més per aixir a, de, de per aixir a la contra com deia Rafa és, és fonamental i jo tornant a, a lo que deia Manu respecte d'André Gómez estic eh, d'acord? Jo sóc, per exemple, molt exigent amb, amb Parejo perquè és un futbolista eh, superdotat i un superdotat ha de jugar millor de lo que Parejo juga. Jo el que li critiqui a, a Parejo és que no és decisiu, de, que no apareix, que no se tira l'equip a l'esquena. Jo crec que el mateix, la mateixa eh, exigència que jo tinc, per exemple, en Parejo, pues hem de tindre-la també amb, amb André. Per a mi mm, és un futbolista que va ser més important que Parejo. Per a mi és un futbolista superior a Parejo, però crec que és un futbolista que con que per a mi és superior a Parejo, mm. tinc que exigir-li també mínim el que li demane a, a Parejo. I este futbolista ha d'aparèixer més, i este futbolista ha de ser decisiu, ha de marcar la diferència, ha de decidir o ha de resoldre partits i ha de fer que l'equip eh, millore simplement quan ell estiga en contacte amb, amb la pilota i esta temporada no està sent bona tampoc en André Gómez no està sent bona encara eh? 12 i 31, vos recorde arroba esports la pregunta que anem a llegir les respostes Eh, de les tres últimes victòries en Lliga, quin dia vos ha agradat més el València Club de Futbol? És la pregunta que fem, ara tornem, llegim respostes i també en el tram final del partit, eh, perdó, del programa, eh, sortejarem els dos lots de productes Belarte entre... N'hi ha molts guanyadors avui, Folgado. Molts? Molts, molts pues ahora rosquilles. És com, allò, escolta, es como yo que me passar-me una volta. Jo una volta vaig, a encertar una... Quan, eh, eh, sí, a la Cobrenes de 11 también, no? Sí. Jo una volta vaig encertar una sí, quiniela... Sí, sí, sí. Vaig fer-ne fer, vaig 10 i ese dia no cobraven ni de 11. En el t'ho dic tot. 12 32. Fem una pausa per a la Publi i tornem de seguida. Vinga. Tranquilo. Tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono bar de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven aferto tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Si el sport, esta es la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando, tuiteando. Yo tuiteo, tú tuiteas, el tuitea, no 12 i 34, moment del Twitter i aquesta fantàstica sintonia que va triar Folgado. Molt bonica. Està triomfant més que la Coca-Cola en estiu, Molt bonica, eh? Manolo. Està, sí, sí. Esta sintonia. Temazo. Bueno, pues, eh, pues preguntem a això precisament. Eh, què penseu de les tres, les tres últimes victòries del València en Lliga? Quin dia vos ha agradat més? <laughs> Diu Pepe Espanyeta la victòria d'avui, perquè a la fi el nostre porter avui no ha tingut feina, i això que amb el 1-0 jo ho veia mal. Maria José, En cuanto a juego, no me ilusiona. En cuanto a resultados, los tres días van han encantado. Tente diu, esta vez a poco el carácter y ganas de guañar. Comencem a creure que pueden guañar els partits y la sorta de acompañar. Javier Martín David. La verdad, ningún día me ha gustado. Lo único positivo, los nueve puntos que los aleja del descenso. Los como algún otro día, Manu, que diga, alguno te va a decir que no te agrada ningún... Pues, por ejemplo, el nuestro Oye, Javier Martín David, diu que cada 3 días. Pedro Fuertes Muñoz, la de pero la segunda parte. Munt Rafa y Punto, Rafa y Punto, Folgados, saps qui és? Rafa y Punto? Sí. Rafa y Punto es el nostre ex técnico en Radio Now, Rafa Alarcón. Ah, muy bien. Rafa y punto. Sí. Crec que ha cambiado, pues. No, no, no. Bueno, es Rafa Alarcón, nuestro de Rafa Alarcón toda la vida, al cual le una, sí, no, fortísima. Sí, Qué gran tío Rafa. Sí, señor. Rafa Alarcón, un grandíssim company i grandíssim tècnic de so i que se escribe i diu agradar, agradar, cap Ni el 70 minuts el equipo no ha manat en cap partit, Siempre juga a lo que el rival vol. Luis diu, mentre siguem 3 punts, siempre agrada. El choque secundaria era ya que sumar la en que ve guanyar y agradar. Jesús F. con su Valencia, es aún muy frágil. Manuel Gila, lo mejor la victoria de la de hoy, la mejor victoria la de hoy, solamente por ser la más reciente. Mejor victoria que la de ayer, pero peor que la de mañana. Ferrando Martí, tal volta la de Wii pese ser un camp complicado En el Madrid va a empatar Y el Barça va a ganar Por la mínima. Daniel More diu estic entre la victoria contra el español Y la de Wii. La de Mestalla Fue el punto de inflexión Y la de Wii per la remontada Neville Longbottom diu contra l'Atlètic Joel Juárez millor. Recorre partidos de Benítez indolents Y Guayana la Contra el Tenerife Serón, per Rafael Payá <laughs> ha sido un partido digno de la parte alta de la tabla de la Liga. Adelante. <laughs> Adelante, caballero. En, Valencia Fútbol dio uf, el día que más me ha gustado fue contra el Sporting y perdimos. Así que me quedo con el ganar, ganar y ganar. Alberto Peinado dio lo que más me ha gustado han sido eso, precisamente las victorias. Aaron Cano, ni una ni ni cap. No hay un central que juga al Mestalla que siga potable. Drama Adelson. Aderland. Aderland. Val, val, val. Sí, sí, sí, No me... No por, como información telefónica, por, por, por Adelson no me viene nada, caballero. Pero sí, si es Aderland, pues es Adelson. Aderland. Aaron, eh, Es Aderland. De Juan Hunox diu la primera parte del Bilbao no va a estar malamente Pero el resultado Para el el de del Eh, Spider-Man fa una viñeta Eh, eh ¿cómo analiza usted esta victoria? Digo, en Gary Neville, digo, el partido estaba siendo muy aburrido y había que amenizarlo. ha de camenizar-lo, eh? Per el tema del, de la que s'han colit Kameni. Neville Longbottom que diu, si perdem culpa de Neville, si guanyem, gràcies allà estaran. I dit això, ojalà vinga Pellegrini l'any que ve. Marc diu la victòria de Wii, però no és suficient, s'han de millorar molts aspectes. José Miguel García diu, el que més m'agrada és el dia que no juga, i eh, se parla de Deren, i és tan trist com de veritat, però després salut veient d'esta colla. Javi Caratallú diu, normalment guanyem per de demés dels rivals, Wii no hem patit tant, estic d'acord. José Cejalvo. eh, a de cara de Bon pero defensivamente no está para jugar en el primer equipo. Alves no le pasa ninguna, fijaros. Marius Andreas dio solo los tres puntos y fichar a Cherisev, salvación. Y Rodolfo H, que digo, estamos como para, como para plantearnos si jugar bien, mal o bien o mal. Ganar, ganar y ganar y a partir de 42, de 42 puntos hablaremos de lo que queráis. Están parlant una jugada la que el nostre bon amic ha la viñeta Spider de la Punta la que és la del gol de l'empat del València. És un gol on l'àrbitre s'enganya a favor del València. Igual que hi ha que dir quan s'enganya se, en contra, com el diumenge passat a la Bilbao, hi ha que dir quan s'enganya a favor. I avui l'àrbitre eh, pues, mm, eh, li ha tirat una maneta al coll al Màlaga i li ha tirat una maneta al València en aquesta jugada que trau Paco Alcácer des d'un cantó per a buscar la sentada i que Kameni acaba tirant-se dins després d'una xafada de Xerixef que el mateix jugador ha tingut la valentia, jo crec que l'honorabilitat honorabilitat de Reconecher. Nada más fue el gol, nada más eh, producirse la jugada, yo se lo he dicho, ¿no? Eh, le dije que le pise sin querer porque ni siquiera, ni siquiera le veo en el momento de, que se produce la jugada y, bueno, es un lance del juego. Eh, al final eso tiene que ver el árbitro, yo no soy el que tiene que decidir si es falta o no. Y bueno, ha servido para, para empatar el partido y luego hemos ganado y nos vamos contentos, ya está. Jo te dic una cosa, Manolo. Eh. Eh, evidentment reconec que, que Xerixef, que probablement encara és molt innocent, mm, ha reconegut, per la redundància, mm -hmm. que, que xafa a, a Kameni, però jo crec que Kameni, quan, quan pega la manotada i se la tira de la porteria, no és producte de que Xerixef el xafa. Vull dir, Kameni perd la referència de la porteria, pensa que no, que no la té darrere, que ja està desplaçat i que eh, rebutjar la pilota... I és l'explicació que dona, que dona Neville en el dia d'avui. Eh? No la tira a si córrer. No sé si la tenim qui per ahí. Pensa, eh, qui pensa que la porteria la té a l'altre costat? Doncs, Espera. Bueno, el tira córrer. Neville parla sobre la jugada... Neville eh, agermanat absolutament, eh, com si fos la d'allà a Folgado, donant la mateixa explicació. Eh, incluso si Cherichev reconoce que, ha pisado al, al portero. Eh, yo no lo he podido ver, me lo acaban de decir. El portero también ahí tenía que haber despejado mejor, ha sido un error suyo. Eh, la verdad es que en la segunda parte hemos sido mejores, hemos jugado muy bien. Al contraataque hubiéramos podido meter. Meso mira, la teoría de Folgado, que sí, que el chafa, pero que serán Angolis Kameni. Es que sí, la jugada es muy de Kameni, además, porque si fuese otro portero, pero a Kameni de estas le hemos visto. Le, hemos visto muchas, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con, con Salva, sí, le chafa pero creo que al final no es producto el guantazo que le pega el balón a la red. Cosería en no ya causa efecto. Lo que pasa es que, bueno, Kameni aprovecha y a ver si cuela. A ver si cuela. De hecho, creo que de todos sus compañeros solo hay uno que le acompaña en las Y con la boca pequeña. El resto, <laughs> cabeza. Eh, vas a acompañarte, pero, pero, pero, pero, no pegar, pero no pegarte una bascolla. <laughs> Sí, <laughs> bueno. se da cuenta, se da cuenta que se come el balón y cuando se estira, hace, aparte hace un escorzo muy raro, hace un escorzo como, como si fuera Superman al <laughs> revés ahí, despejándola para adentro. Puede ser que la haya pisado, pero vamos, la, molestia de ese pisotón no la impidió saltar, él ha saltado, lo que pasa que, como dice Salva, ha perdido la referencia completamente de la portería y la verdad es que nos hemos quedado, yo lo he tenido que ver dos veces porque digo, ¿ha sido gol? No, no, que ha sido gol. Y, vamos, evidentemente, como tú bien dices, no ha protestado ni el, ni el tato. Vamos, ha ido uno y con la boca pequeña. Correcte, porque fea la jugada en la que expulsen a Javi hacia en la segunda parte. Es una acción fegulí que no han visto ningú pero que el, realizador estaba eh, adornándose en Alventosa, no sé por qué, pero una hora que le entré. No entra la, mm. no entre la repe. No entre la repe. No, nosotros, no la he visto. Nosotros tenemos, tenemos delegación... A ver, a Will Scammers tenían que ficar en el partido del Madrid, esas comes. Sí. Y de manes del Barça. Y la resta, pues... en, la, la, resta van en un móvil que te cámara y un Cinexin. Pero me interesa lo que dio Manu. No te'n recordes el de soldado en el Bernabéu un año? Que no l'agarren un forajó, porque perquè que el Scammers una estaba pagado Lata estaba relaminse en una ungla de Cristiano Ronaldo que se había pintado estas cosas que pasan en media pro no que, tenemos delegación en Málaga el desmarque eh, fue una de las de las primeras en, abrirse y mm, eh, tienen una gran infraestructura allí y pues así como yo tengo mi camarita aquí ellos llevan su cámara en el estadio nos han enviado unas imágenes que se ve eh, o se intuye eh, que hay un puñetazo de febulí eh, repeliendo, ¿sabes?, como una caricia de, no sé quién ha sido, realmente de un futbolista del Málaga de hecho, de hecho, sale Gracia quejándose, diciéndole al sí, árbitro que ha habido un puñetazo de Febulí, pero bueno, lo ha hecho... Y de el partido se pone tan calent que la segunda jugada lo que fa Neville, pero a mí Lo ha quitado. Es llevarlo, está la cosa calenta y este también se calfa. Ha sido cerca de la zona de los banquillos y Neville habrá visto perfectamente la acción y ha actuado rápido y como tenía que hacer. Eh, una vez le ha enseñado la tarjeta para que no buscaran a Febulí porque iban a ir a buscarle las cosquillas y se ha producido esa agresión, evidentemente lo ha cambiado para que no dejara el equipo con 10. Pues eh, amb tot això el València ha aconseguit avui eh, la victòria 1-3 en... Eh, 1-2 en, en Màlaga davant del conjunt malacità eh, jo deia per això feia jo la pregunta a la gent, no? Quina de les tres victòries, pensant, no, no vos ho he preguntat, de les tres últimes victòries en Lliga, quina és la que més vos ha agradat? Jo, jo, sí, lo, sí, jo, jo he dit la, la, la segunda part de hoy. Claro, no me quedo la segona part i els 5 minuts finals de la primera, sí, sí. sí. Val, eh, ho deia per què? <clears throat> perquè jo ho deia, igual que veig que n'hi ha una evolució en l'equip, també és cert que veig una evolució perquè ve de molt avall, i qualsevol cosa que no siga negativa ja la veus bona. Mm. Igual que dic que veig que aquest equip en certs partits va millorant algunes cosetes també pense que <coughs> la evolució va amb una velocitat insuficient crec que encara el València no li dona el València crec que aconseguir tancar la ferida <coughs> de perdre estos partits contra equips inferiors però que encara no li dona Pero a guañar contra equipos que están mejor que tú. Y mira, de, y mira de dónde venimos, porque como bien tú dices que venimos de tan abajo... jornadas mira. llevamos la mejor racha de, toda la temporada, que hemos <laughs> ganado cinco partidos desde los, de los seis últimos. Eh, claro, evidentemente estás metido en una dinámica positiva, que sí que es verdad que el Athletic te despertó en esos 10 minutos en la que tres zarpazos <clears throat> eh, te volvieron a la realidad y, y sobre todo te viene la sensación esa de, de agobio y de desidia de, decir, me, puedo, me, he podido poner por delante y no lo he conseguido y, con muy poquito me ha desarbolado. Pero sí que es verdad que, que, el Valencia tiene que aprovechar la dinámica esta. Vamos, viene de golear a un equipo en la Europa League, de hacerle 10 goles de ganar partidos que antes perdía, porque, porque las victorias contra el Español contra el Granada eran partidos que anteriormente perdía el Valencia. Sí, sí. Evidentemente, cuando jugaba mal el Valencia lo perdía. Ha eh, perdido te vas a, medio bien. Te vas a mes. El partido del Español no lo habéis guañado Valencia. No, no, claro. Pero, y en otra... Y en, de totes, totes. Y en otros meses lo hubiera perdido seguro. totes. I en... I igual que Neville se queixa del partit de l'Sporting, que per a mi el València no estigui bé contra l'Sporting, per a mi si hi ha partits com el del eh, Getafe en casa, mm. que el pot guanyar i perdre, perquè és el, que el Getafe al final té un parell, però a et fa més oportunitats contra el Getafe jugant millor al futbol que en altres partits que després eh, acaba guanyant. Sí, sí, sí. Per això diria que del partit del Getafe al del Granada ni una lleutera milloria Granada, situació límit, que anaven totes en casa en un feu on, on hi ha equips que s'han passat canotes i per el València <coughs> molt ajudat també per eh, les errades de, de, eh, dels davanters del Granada acaba traguent aquests tres punts eh, n'hi ha el partit contra el Bilbao que és el que no guanyes però 60 minuts en l'equip ofereix certa sí, sí. solidesa contra l'equip B de de Bilbao mm. ja que dir-ho tot però avui sí que és el que a mi en línies generals amb l'1-0 sí que sé que tens la por perquè l'equip se caïa de dir a veure com reacciona l'equip però però jo crec que eh, en global Will València no ha fet un mal partit tenint en compte des d'on de, des ve I, i, i te este tenen... partit de l'any passat al València li haguem aventat per tots els postos sí, sí, sí. Guanya, guanyant eh? però és que vens d'on vens i te sembla que n'hi ha millor i n'hi ha però crec que encara no arriba El malal ya se fija. La, la mejor noticia... el, malal te estaba el mejor noticia... Ara se te en Pero sí. no te da una pena caminar. Es que con el frío no se constipa, porque antes con el frío se constipaba el equipo. Yo creo que es la mejor, definición. Y ahora, pues resiste el frío y más o menos, pues tomándose miel por la noche, pues el, <laughs> equipo pues más o menos lo, va sacando. Ah, yo te digo una cosa, yo hacía tiempo que no veía ganar duelos individuales al equipo, ¿eh? De, jugadores que decir, vamos a ver si gana un duelo individual eh, ofensivamente o defensivamente contra un rival y hacía tiempo que no veía y ya no solo es la mejoría colectiva sino que estamos viendo que futbolistas están mejorando su rendimiento futbolistas clave futbolistas importantes yo estoy viendo pues eh, a Javi Fuego, por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo. Ha, dado un pase perfecto que en una de esas contras que bien decía Rafa antes, que el Valencia no sabía aprovechar, eh, en una de esas que Rodrigo que tiene, que parece que... que ahora que, Dios, ha ahora, vas a ayudármela. No es irá, pero vas a ayudármela. <laughs> Partí contra l'Atleti de Madrid. Después de la que pasa el último día en Casa parejo no a Chance, Javi Fuego, Enzo y André. Ahí vos lo apunté. Y también... tapes una miqueta parejo després del mal partit mm. protegir-lo en casa, vos dir? protegir-lo una miqueta jo vull... un centre del camp més arropat perquè Javi Fuego a Rodrigo ja, Javi Fuego lo que vull dir, no, no, no, és, no és el, jo sempre he dit no és un sis per al València no, però no, no. ara mateix posicionalment és el que millor te pot ajudar Tienes razón una cosa que, ¿os acordáis cuando Mestalla la tomo con Rodrigo? Que era un partido detrás de otro. Correcto. ¿Qué fue lo único que hizo que Rodrigo no se le pitara más? Cayó lesionado, Estuvo dos meses fuera y eso limpió la cabeza del futbolista y de la gente de Mestalla, porque es que la tenían tomada con él. Y sí que es verdad que después de volver de la, lesión, incluso la gente, amigos míos que van a Mestalla, no y decían, no, pero es que se le ven otras cosas. Yo sigo pensando que es el mismo Rodrigo, <laughs> ¿sabes? Pero, pero no, se le ven otras cosas. Sí, sí, y, y, yo creo que a Parejo le pasa eso. Yo no descartaría que fuera un desnos que sonara a este estiu. Pero... decir? si no entras paz porque hay sabe que la pasta no la va a recuperar sesión un año, a veure si s'oxigena tal, y poder recuperarlo y recuperar la inversión, etcétera, etcétera. No me estaría en No estaría mal eso, pero eh, por lo que estábamos comentando de Rodrigo, al final eh, es una cuestión yo creo que, mental y la inercia que ha cogido ahora el Valencia es positiva, no tiene nada que ver con la que traía y posiblemente la mejoría que estamos viendo en estos últimos partidos, más que en cuestión de, de fútbol, es en esa, es que mentalmente al final encadenar buenos resultados, que las cosas te salgan bien, hace que los futbolistas, como estaba diciendo Manu, estén más confiados y al final un equipo más intenso, un equipo que gana los duelos en casi todas las zonas del campo, es un equipo como ha demostrado hoy que cuando el partido se le ha puesto feo, en todo momento nunca ha dado la sensación de ser un Valencia que se iba a desconectar. Al contrario, más allá de los errores puntuales, ha ido poquito a poco ganando terreno, ganando metros, hasta que al final ha ganado un partido que ahora que lo tienes ganado, pues bueno, eh, parece relativamente hasta sencillo, pero ganar, en, eh, ganar en Málaga no es, no es nada fácil. ¿eh? En, aquel campo ha pasado muchas cosas esta, esta temporada y yo creo que insisto, eh, a, a, nivel psicológico sí que es un gran refuerzo para el Valencia y a partir de ahí empezar a mejorar a nivel, a nivel de juego, porque sí que es verdad que a nivel de juego, como decíamos antes, me ha gustado mucho lo, de, lo del resfriado, mm. está para ciertos trotes, pero no para otros. No, pero en cuanto venga la l'última pausa i tornem. Parem del nom que sigui des d'Argentina, César Sampaoli, l'entrenador, eh, l'ex-seleccionador eh, xilè, que ara va ser dels companys de la cadena Teiz Sports, ara parlarem d'això, parlarem de setmana si es mereix o no per a buscar banqueta l'any que ve hem de fer el sorteig de la porra mira, com avui se donen dos... Quina, dos... <laughs> quina porra se sorteja? Eh, eh, eh, la de Belarte ah, val. Eh, i a més, com avui donem dos lots per eh, acumulació i aprofitant que tenim a Manu i a Rafa que no han vist la lliureta on tinc els anotats els guanyadors eh, pues, eh, que donen cadascun un número del l'1 27, pero si tenéis que esperar se Es es que avui n'hi ha molts guanyadors, te t'ho he dit. el 27. y a eh. més sentim més van a València per a tancar. venga Ahora digo el 27. 2.651, fue una pausa para la publi Tranquilo, tu coche no se ha averiado, pero si no vas en un Toyota, este ruido podría haber sido real. Ahora descubre la fiabilidad de la nueva gama Toyota Yaris desde 9.400 euros gracias a Paper Drive. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Valencia Capital y Paterna. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar. Sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Dale traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La tegua falla es de categoría internacional o pues encara no te traca? Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale traca al móvil. Consiga con Levante el mercantil valenciano un smartwatch por solo 19,99 con pantalla táctil, llamadas, contactos y SMS vía Bluetooth, notificaciones de las aplicaciones favoritas, cronómetro, podómetro, barómetro, monitor de sueño. El próximo domingo 6 de marzo, la cartilla del smartwatch por solo 19,99 al comprar el diario Levante el mercantil valenciano. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12.53 desde Argentina en el día de hoy votaba eh, en la cadena Teiz Sports el nom de César Sampaoli. A veure, eh, precisament Saba i jo ho escrivim en Superdeportes sobre la renovació de l'IM. Jo crec que a poc que puga <coughs> l'IM va a renovar a Gary Neville. I això és, la, això és, de moment, és per la informació que tinc i per com veig que se maneja a l'IM. Ara, si d'ací allà el equip acaba entenent ningú, la gent deixa d'anar a Mestalla, la gent monta un canyaret, pues doncs igual se ho pensen. Que el València, i concretament Suso, que s'ha d'activar aquestes coses, pot estar menetjant se i preguntant, pues com aquí, preguntar és ofendre. Val? Vull dir... Eh, una cosa és entrar al concessionari i dir el Porsche quant costa? O el Ferrari. I diguen tant. Vale, ja tornaré. Vale? De fet, la mateixa informació argentina deia que eh, el diners que en principi estaria disposat a pagar li a Sant Pauli se quedava molt lluny del, eh, de les eh, exigències de l'entrenador que ha sigut fixada el seleccionador nacional. Eh, Pensé que tendrían cas banqueta o que no tendrían cas banqueta y que... Mm. Lim se va a decantar para que continúe su amigo. Yo creo que tenéis razón los dos, ¿eh? que os he leído esta mañana, sí, porque es verdad que depende de mérito, aunque lo que decía, lo que decía Salva, eh, al final es lo que, lo que quiere hacer el dueño y si quiere que su equipo... Lo que voy el señor Amo. No, ya está, Ahora, también tenías razón tú, que, es verdad que, que es lo que quiero lo que, o, lo que nos van a vender. No, al final yo, yo creo que el Valencia necesita un mejor entrenador de fútbol. Absolutamente de acuerdo. No, es que, es que eh, <laughs> yo eh, Tú ya sabes quién es la mejor teoría. Y, no por eso estoy en, contra de, Gary Neville, pero pero el Valencia necesita como potencia futbolística que es un entrenador, un entrenador de primerísimo nivel. Y yo creo que aquí se ha cometido los errores, y hay que decirlo, que desde hace mucho tiempo no se ficha un entrenador. No se ficha un entrenador el, únic, el último que vingui Xina Valverde, és Valverde, Valverde. molt bé. Ja claro. està, és així, és que esa es la realidad del Valencia. <laughs> Si tu l'any que ve no jugues Europa, que tienes moltes posibilidades de quedar-te sense Europa, veurem quantes que estan sense Europa se volen anar. Veurem qui vol vindre al València. I, per tant, ahir la figura de l'entrenador cobra un, cobra una importància vital. vital. L'entrenador l'any que ve probablement siga sí. el gran fitxatge del... De Champions, que digo yo. Si, el fitxatge si, de Champions. Si el senyor li vol canviar entrenador, cosa que no sabem encara, per a mi el gran fitxatge de l'any que ve ha de ser un entrenador de nom. Jo, tornant a Sant Paoli, Manolo, eh, una cadena de televisió argentina, crec que el cap de setmana, no sé si era la mateixa, uh mhm. -huh. va dir que Sant Paoli anava a firmar per, eh, per Boca. Uh cree que está declarat seguidor de River y se va a montar un guirigall importante pero important. en Argentina va venir el Gashina <laughs> entrenar está a la boca, tal, no sé qué, y el Mateis día en Inglaterra se parlava de San Paoli pero al City. yo creo que están menechando a San Paoli y que acaben de relacionar a Valencia. San Paoli al final es un entrenador muy del perfil florentino, ¿no? Eh, se, se, pone ahora de moda, está bonito, pues vamos a intentar eh, tocarlo. Eh, ojalá no continúe Neville, la verdad, pero como tú dices, a poco que bien haga las cosas, es, lo vamos a tener aquí un año más no me gusta de todas maneras que al final la decisión de fichar al entrenador, que es tan clave para un proyecto deportivo, se, tome de esta manera. Entiendo, entiendo que la situación ideal de que eligiese Suso, pues bueno, a lo mejor es algo utópica porque sabemos que en los clubes grandes pasa lo que pasa. son pocos en los que <laughs> verdaderamente el director deportivo toma absolutamente todas las decisiones determinantes, pero eh, no debería de ser así. Y, antes que fichar a un entrenador, pues hay que decidir otras cosas, estilo de juego, eh, futbolista, muchas cosas. Número del 1 al 27. El 24. El 24 és Andreu Soler. Ara eh, buscarem el, per a donar-li el premi. Manu, jo... un número d'un a 27. Pues el 21. El 21, pues queda molt a propet. Víctor La Torre és el guanyador del eh, altre lot de productes Velarde. Moltes gràcies, senyors. Manu, ha sigut un plaer. Víctor, te passaré el telèfon i me das... Sí, me das eh? vale. Rafa, també li passarem el telèfon a Andreu per a que te passe un rosquilles també a tu, que ha sigut part en el seu èxit de la porra. Gràcies, Rafa. Gràcies, Manu. Bueno, te veig demà. A mi rosquillete no. Nosaltres tornem demà 3 més 4 al Murciélago amb Vicent Semper en edició reduïda i a les 11 i mitja tornem de la ràdio. Mm. Ho deixem amb més gols de València. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. El queda Paco Alcácer. La intenta jugar Paco Alcácer. La senta Paco Alcácer. Se la mencha. a que se l'endú André Gómez, André Gómez per la dreta, té més la dreta Fegulí, que ara l'envia al centre, a la pedra Xerixef, Xerixef en l'àrea, Xerixef que li pega gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,